Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir arkadaş yedinci sorunu soruyor. Diyor ki e, istihara namazı e, ben nehi vaktinde kılabilir miyim onu? Şimdi bu soru da güzeldir. İlmi bir sorudur, fıkhi bir sorudur. Nehi vakti nedir? Ee, İslam'da Resulullah bazı vaktleri nehyetmiş. Mesela gün doğarçan bir mızrak, yani bir buçuk, yani iki mızrak rivayetlere göre. Ondan sonra kılabilirsin. Yen de gün tam ortada olduğunda tam ortada olduğunda o da 10 dakika sürüyor önle namazından önce. Yen de gün battığında saraldı. Batışa gidiyor. O zaman da nehi vakti var. Bu nehi vaktinde kılınır mı? Bu nehi vaktinde bir e, <clears throat> nehi vaktinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutlak mutlak nafileler nehi olmuş. E, racih olan görüş budur ehli sünnette. Mutlak nafileler nehi olmuştur. Ama sebepli olan sünnetler e, nafileler, sünnet namazları e, kılınabilir. Mesela tehiyyetül mescid. Bir camiye girdin, gün saralmış. Akşam namazını 5 kal beş dakika kalmış. Sen ne kılabilirsin? Tehiyyet mescid kılabilirsin. O nehi onu şümletmiyor. Çünkü bu camiye girme tehiyyetidir. O onu şümletmiyor. Ama mutlak ibadetler mutlak ibadetler nedir? Yasaktır. Bu mutlak ibadetlerin içinde de ne var? İstihare namazı var. İstihare namazı o zaman mutlak ibadettir. Şey zamanında kılınmaz. E, nehi zamanında kılınmaz. Ne zamanında kılınır? Nehi olmayan normal zamanlarda kılınır. Ama alimler diyorlar ki eğer bir meselen senin çok önemliyse yani zamanı geçecektir. Sen hemen istihare etmen lazım lazımdır. Biz ne dedik derslerde? Dedik ki istihara ne zaman olur? En en iyi istihara, mümin mümin insanın istihareti Resulullah'ın e, çizgisinde giden bir müminin istiharesi ne zaman olur? Bir mesele geldi, ilk iş istihara aklına gelir. Hemen çürüç at namaz kılıp elini kaldırırsın, duasını yaparsın. Ondan sonra istişare edersin vesaire. Mesela bu celde aklına he, ama sen acil karar vermen lazım. Onun için alimler diyorlar ki eğer acil ise karar vermek lazım ise nehi vaktinde kılınabilir bir mahsuru yoktur. Yoksa normalde kılınmaz beklenilir nehi vakti çıksın. Ki normalde de istihara meselesi nehi vakti çıkmasında da kolay bir meseledir. Yani beklenilir. Ama çok acil ise evet olur. Buna cevaz vermişler. Vallahu alem.